Bagoaz, etxerat eta xare taldeek, elkarteek eh, prentxorreko bat egin dute beraz, eh, goizuntan eta eh, bira bat aipatzeko, bira berezia, presondegien itzulia eginen baitute eta gurekin dugu, Emili, Marten, horren aipatzeko arratsalde hono? Bai, harratxalan. Orduan, frantziako presondegien itzulia uh, aipatu zen, eh, jadanik, baina nor zehazki, beraz aurkeztu duzu egoizuntan, eginen diren eh, be, presondegien itzulia. Orduan, zergatik, lehenik, uh, ze helbururekin uh, gehi presondegi hoietatik pasako zarete? Lenik, lehenik gauk uh, xare bagoaz eta etxedatek etxeratek beraz ziruak egarrikin Eh, nahi ginuen lehenik uh, gure deialdia egin abenduaren behatziko eh, mobilizazioa, baka artisauak bakegileak antolatzen duten mobilizazioa, eta egin nahi ginuen gure ekartena uh, dinamika honi. dinamika horrek uh, dolarik lilo bezala, uh, baka euskal egian eta orain presoak. Mongo, iru antolakundak dira ez, presoen gaian uh, lan egiten uh, dugunok beraz uh, euskal Egean. Mm -hmm. helburu? uh, eh, elburu bai, simpleak jende interpelatzea, elburua da tra Frantzia trabeskatzea, eta presondegian inguruko edota sortzi eh, uh, egetik bastuko gira ere bai, uh, eh, egi hoietako jendeak beinterpelatu, prentsarekin egon, hango autetxiak uh, ikusi, prentsorekoak eman, itzagiak, uh, mobilizazioak eta bar. Mm. Asmoa da, bake prozesua eta presoen egoera uh, lau aizetara zabaltzea frantziaren, uh, Mm. EHetik, Euskal Herritik uh, ateratzea azkenean eta bertara joanez uh, jendearekin mintzatu eta trukatuz. Hori da, junt hori da, egia da, bo egin direla, la ere jadanik iniziatiba batzuk paixena, gehiago, eh? izan zen eh, bake konferentzia bat duela bi burte horreina. Eh, hor uh, helburua da horreina uh, eh, presoak sakabanatuak dira Frantzia osoan, eta Espainiana, milen kasuntan Frantzia osoan, eta uh, beraz, de jendea interpelatzea be presoien egoeraren ingurua. Beraz, egin dugu ibilbide bat, hartuta nundiren presoaka, uh, Uh, eh, bon, ba, Frantzia guztian dira, Mari Ruske, baina eh, egin dugu ibilbide bat, joango zena euskal egitik. Bon, Monde Marzan lehenik, eh, hor eh, bet, uh, eta gero joango guniateke Toulouse, Marseille, Lyon, Poitiers, Nantes, Rennes, Lille, Lille za baina, bon, kasone okandugu uh, angodien darekin biltza, eta mhm. Mm da, eh, hogei presondegiren itzulia eginen duzu, beraz. Uh, eh, irurogeita sortzi preso dira, uh, Euskal preso uh, frantzian, frantziako presondegietan? Hori da, gaur egun irurogeita sortzi dira uh, hauetarik bat lahikieri da, da Ibon Fernandez iradi, lan emezanen Tuluzondoan preso dena, baduena eskirosiz hainizkointza eta beti preso dena, bon, usua ipatua izan du bere eguera mm -hmm. uh, eh, ikatian. Uh, eh? eh, Kasurgentetan bada bera, bon bada biztan dena dispertsatuak milaka kilometrotara, uh, imaginatu behar da, hainiz uh, didela Bretañan, Paixen, uh, ere eskuinetarat, eta ere Marzai inguru horietan, mhm. distantzia aski urhunaka. Eta uh, badidela gaur egun amalau pertsona, amalau preso, balintzabeko askatasuna ukeiten aldutena eta kanpoan egoiten alko zirenak eh, eh, ja. Mm. Eh, hori mm. da pixka bat, frantzis batzuko jadio bat uh, presuen uh, egoeraren inguruan. Mm. Justuki hor, uh, bira horrekin, uh, erraiten osoarik uh, lema delarik uh, presoak orain, uh, zer da helburua, zer da ideia hemen? Hor, ideia hemen da, exigitzen dugula, Franz estatuari, baita espanio estatuari, pausoak eta bake prozesuaren aldean, eta kasuntan presuen uh, eh, eh, gaian, eta lehen pausoiak aipatzen dugularik da, lehen da bizik, legearen eh, aplikazioa. Eta hor, goizuntan atera duguntzen zenbakea da beho iru, gaur egun beho iru preso, egon beharko ziren legea aplikatoa balin bazan. Mm -hmm. Baina gaur egun, presuei, ez zaizkia aplikatzen lege, lege normala, eh, giza eskubiak urratuak dira ahontz. Donk hori da eskatzen duguna lehen, lehen etapa, ia pausu bat emaitea make prozesuaren baita, eta ia pausu imana izango dela, ibe urrengokoak uh, urrengo pausuak zehaztuko dira. Mm. Azaroaren eh, amaseian, beraz abibiatuko zarete, eh, Parise arte, abenduaren bederatziko itzordua, beraz hemen eh, helburu elburu, presondegietatik pasatzerak presondegiko zuzendaritzarekin, ere ahemanetan sartzeko asmoa duzue? Asmoa duguna da denekin ahemanetan, <laughs> azgun guziarekin ahemanetan sartza. Gaur egun ezin dute janoino, zehazki, zer Eh, izanen den, prisondegi ontan, do ontan, zari gira hori guzia eh, kalatzen edo egietan eh, bertako eragilekin, zari gira elkarlan estuan uh, giza eskubideko ligakoekin, eta beste hainbat antolakondekin, uh, programa batzuk finkatzen, eta presondegien Uh, presondegiekin, bezain gira, pixka bat ikustean nola antolatzen dugun hori guzia. Eta haien prestutasuna biztan dela. Mm -hmm. Erri eta eh, ze elkarte motarekin ere biltzeko uh, asmoa duzue? Orokorki, uh, ja egin ditugu bikura batzuek, uh, ekainetik uh, erri horietan. Uh, donk, el, bikura horiek antolatuak izan dira giza bidean digaren eskutik hauek egin dute gomita beste uh, eh, karte batzuai, orokorki, zakasuzkasu egiguziten ez da berdin, baina orokorki bada OIP, bezalako antolakundeak, Genepi, horiek dira gazteak duetan direnak presoak bizitatzera, Zimad eh, uh, elkartea, bada CGT, sindikatua dibidez, uh, eh, Buste alderdi, Partido Komunista, NPA, olako alderdiak, uh, bo, hmm. guti gora bera, olako piskat bagoa zen ditugu, no ez? Eragile horiek, be, behit, hmm. eh, topatzen ditugu uh, eh, ege horietan azkenan. Hmm. Eh, NPA ipatu duzu, UNP bezalako alderdi, efe, unp ez da gehiago, enan, lege <laughs> publiken bezalako alderdi batzuen gana ere duiteko elburua bada edo bat ere? Joan, engida, haute txien ganat, bai. Ados. Mm -hmm. badira ez, haute etiketa desberdinetako autetxeak, erriko erri horietan, mm -hmm. uh, ah, nahiz eta la republika marx nagusiki ala ere. Bai. Izan, bo, jantzio osoan, bera zintxatuko gira, behintzat interpelatuak izanen dira, deputatu, senatari, eta mm -hmm. hori bai. Ados. Zorbat ditugu. Azaroaren amaseitik abenduaren bederatzira, uh, kamioneta batean, joango zaete, bon, prentsa horrekoan aurkeztu baituzie uh, eh, azpimarratzen dut, oden, somat izango ziste hor, nor izango da? Asmoa dugu sorti pertsonako delegazio bat osatzea, donk sorti pertsona horietan izanen dira sinideak, izanen dira xar eta bagoazeko kideak, mm Uh, eta gero aspektu teknikoago batean, izanen dira komunikazioa zarduratuko diren pertsona batzuk, mhm. eta logistika guzia zarduratuko diren eh, pertsona, pertsona batzu ere, zentala ere, ba, begira sorti pertsona, hola, mhm. goiteko tokia, gateko, antifatori duzia, mm -hmm. kudatzeko ere. Eta teknikoa, baina importantean, nahi bat dugu ekimen hori, eh, bururaino eraman. Mm. Mm-hmm. bete bat baino pixkat gehiago falta da, beraz, abiatu haintzin, uh, eh, anartean, pentsatzen dut, eh, prestaketa lanetan hariko zaretela, beraz? Hori da, hori gira, buru hortana, joan jinak egiten ere bai egi hauetana, hango pertsonekin uh, behantolatzeko, eh, eh mankomunan egiten dugun ekimen bat delako, eta eta bala, atal eh, tekniko eta horiek eh, finkatzen, eta, eta hori. Baina, bon, ongi, ongi doa fera, eta motibazio handiarekin lanean aregira denak. Mhm. Abenduaren bederatzean beraz Parisera heltzeko helburuarekin azarroaren amaseian bagoaz etxerat eta sare elkartek goizan, eh, orkestu duzue uh, bira hori frantziako presondegien eh, itzulia, hogei presondegi orotara eta elkarte eta eh, inguruko errietan ere eh, eginen ituzularik itzorduak. Emili, marten gurekin ginoen Bai, mi